для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташок. Доўга не спалася хадосьці. Яна, як звычайна, ляжала на палацях з малымі. Маленькі антусік, скорчыўшыся, соваў ёй каленямі ў бок, уцінаў галоўку пад паху. Хадоська ласкава падымала яго на руку, але праз момант антусік зноў саскозваў з рукі, уцінаўся галоўкай пад паху. Усе малыя спалі. Толькі зрэдку з тихім мерным дыханнем, злучалася глухое мармытанне. Дзеці штосьці снілі, але сны іх былі добрыя, не будзілі нікога. Недарба найбольш чулася хадосцы ціхае салодкае плямканне. Бацькі ж не спалі. Хоць спачатку не гаварылі, але хадоська здагадвалася, што яны не спяць, думаюць пра штосьці. Гаспадары, прахрыпеў нядобра з пагардай бацька. Сышліся, галота. А ты багацей, ціха папракнула матка. Не раўня ім нябыта, адказаў ігнат. Ціха ты, шапнула беражліва матка і зноў папракнула. «Нос задзіраеш, глядзі, каб не апусцілі цябе». «Хто это апусціць?» «А што, няма каму? От упаяюць цвёрдае», – адказала маці. «Не упаяюць», – упэўнена сказаў бацька. «Серадняк, нібыто». «Сягоння серадняк, а заўтра захочуць прылепяць цвёрдае». «Не прылепяць», – адказаў Ігнат. «Няма за што». «Е за што». Язык распускаеш вельмі, смелы вельмі. Смелы? А я што думаю, то і рэжу. Я ж кажу, да не грымі, разбудзеш. Бацька ў голас яшчэ падужаў. Я буду рэзаць, што думаю, маўчаць нецерпно. Ціха кажу, зноў шапнула просячы матка і сказала з папрокам. Пра дзяцей трэба думаць. А ты адна думаеш нібыта. І ты думаў, не адны. Бацька плюнуў і чуваць было важка павярнуўся. Не спаў таксама доўга, але ўжо не загаворваў з маткаю. Думаў штосьці сам сабе. Хадоська таксама думала. Мала неахвотна, і чула сябе дзіўна адзінокай, пакінутай. Дзень гэтае нібы адабраў яе надзею. Яшчэ учора яна спадзявалася, што Хоня ўсё ж адумаецца, вернецца да яе, чула, што мае хоць якую сілу і ўладу над ім. А вось сёння пабачыла, што ні ўлада ні сілы ніякай няма і няма таго радаснага цёплага, чым жыла ўжо даўно, з чым песціла, самые дорогие надеи. Коня ўсё ж не паслухаўся, пайшоў далей, зусім разышоўся. Яна ж казала яму пра калгас, каб і не думаў, У калгас сказала ж яна не пойдзе хоць што, калі не выпішацца, каб і не думаў пра яе. Дык кот завёў усё сваё, аддаў і зусім ступіў за мяжу, якую яна не пяройдзе ніколі. За мяжу, якая іх раздзяліла, навек раздзяліла. Ну і няхай, няхай жыве сабе. Не, канешне, это пражыву адна, падумала хадоська. Ну, калі доля такая ўжо жыць адной. Е чаго бедаваць? Бедаваць, здавалася, не было чаго, а маркота дзеўна не адыходзіла і чула сябе хадоська ўсё адзінокай, пакінутай і ніяк не магла даумець. А што ж будзе далей? У старога глушака пацьмяны з прыкручаным кнотам лямпою сядзелі яўхім і маўклівы пануры пракоп. Пракоп моцнымі локцямі ўпіраўся ў стол, вялізнымі чорнымі далонямі трымаў важкую зарослую да вачэй галаву. Яўхім трохі горбячыся на ўслоні па-дамяшняму ўвесь узрэбнаму лапцях, прыжмурваючы вока, дыміў папяросую. Дядька, не думайте багато, казаў посміхнуючыся Яухім, вам ей бо няма чаго галаву ламаць. Вам, дядька, самы момент у калгас. Пракоп вырухнуў брывом коса і люта зірнуў на Яухіма. Ён апошнімі днямі быў заўсёдным гостем у глушаковай хаце, бавіў тут дымныя вечары, слухаючы развагі і парады старога. Стары быў рады яму, калі сядзелі ў дваіх, гаворка заўсёды ішла ў добрым ладзе. Трывожа ў гэтай вечары толькі яўхім, што іншы час не прападаў недзе, а ўвальваўся ў бацькаву хату. Яўхім век падкусваў лесуна. І бо дядька, самы момент у калгас. Глушак на другім услоне абстругу забіваў калкі ў граблі, глянуў на сына недовольна не трывож чалавека, вяліў яўхіму суха і цвёрда стары глушак. Час такі, тато, лагодна нібы паслухмяна запярэчыў яўхім думаць, трэба. Хочаш, не хочаш, а трэба трывожыцца. Думаць трэба. Балота пад нагамі зараз прарвецца, што б не было позна. Ён зноў жмурыўся на лесуна. Ей бо один выход, дядько. Калгас. Пракоп уважна выкаціў мацюк, А вось гэтага не трэба дядька. А вось гэта делу не паможа. І вам, чтобы шкоды не нарабіла. Да і ні на што ўсё вам, як трудавому чалавеку, калгас адзіная дарога. Ісці трэба, падскокваючы ад радасці, маліць, чтоб скарэй забралі ўсё дабро ісці да і другіх яшчэ весці за сабою. Прыклад другім паказваюць, каторыя несазнательныя, каторыя добра свайго для савецкай уласці шкадуюць. Это ж є такія гады, каторыя коней, кароў, авечак сваіх для савецкай уласці шкадуюць. Я ўхім зноў загадаў глушак. А ей бо тата, Е такія яшчэ гады, трэба ж дядька карміць начальнікаў, которые ў гарадах, дзяцей іх, жонак, палюбоўніцых, ды не абы чым карміць не расолам якім, а мясам, мукою, булкамі, каклетамі, Сазнательным трэба быць дядько бегці скарэй, падскокваючы да другіх шчэ цягнучы, А вы, дзядзька, нашто толькі галава ў вас на плячах. Думайце яшчэ. Скарэй у калгас, бяжыце, ей бо, не бойцеся, што міканур не дасць радай. Ён спрытны, скора знайдзе збыт усяму вашаму дабру. Вам холаму ламаць, не прыйдзецца, не бойцеся. Бяжыце. А што ж я та праўда будзе? адгукнулася з палаці ў старая, якая то драмала, то абуджалася. А будзе, што хоча савецкая ўласць. Вось што яна хоча, тое і будзе. Яўхім дакурыў, плюнуў на акурак, растаптаў лапцем на падлозе. Савецкая ўласць, ўласць цвёрдая. Што намерацца, тое зробіць. Адуля ў сур'ёзнасць зноў загаварыў з насмешачкай. Я калі б не цвёрдае заданне з радасцю бу калгас, А што не прымуць, гэта ж элемент класавы, не паглядзяць, што і жонка з трудзяшчага элемента. Устаў, сабраўся ісці, задумаўся чагосьці неспадзявана сур'ёзна сказаў: « Такі праўда, пайшоў бы. Усё адно жизни няма. Жыць не жывеш. А там, а хто знае, мо і будзе нешта. Толькі ж, зноў прамовіў ён з насмешкай, не просяць, а лезці, калі б'юць, не люблю. Наплёў, пакруціў галавой стары глушак, калі я ў хім бразнуў сенечнай клямкаю. Стары у гэты вечар быў нязвыкла маўклівай пануры. Так і бавілі рэшту вечара – Адзін корпаўся з граблямі, а другі толькі час ад часу шалёна варушыў брывамі, дажаваў чорную пасму вусоў. Думны і розны быў куранёўцаў гэты вечар. Пад вечар зайчыха і Вольга падаілі кароў і сталі раздаваць малако калгасаўскім жанкам. Пад прыглядам старшыні, які явіўся асабіста праверыць, як будуць выконваць яго указанне, Вольга карцом мерла малако, налівала ў гладышкі, якія прынеслі жанкі. «Строго па колькасці едакоў», – нагадваў важны цвёрды міканор. «Вользя!» яна зачэрпвала з вядра Сма... глядзі чтоб па справядлівасці ўсё Ён казаў не так для вольгі якая ўсё ўжо ведала якая канешне будзе рабіць так як трэба новы старшыня казаў для тых хто цікаўна тоўпіліся навокал і назіралі па справядлівасці чтоб паўтарыў міканор пароўну А не так, каму густа, каму пуста. Меканор быў довольны. Чуў, што кожнае слово яго ловіць, панясуць па хатах, будуць абмяркоўваць, думаць над кожным яго словам. Довольны быў, што ўсе бачылі, калгас жыве, а ён Меканор недарэмна біўся ўжо не словамі, справую можна было паказваць прыклад, як трэба жыць і тым, што ўстаялі ў баку і ім што глядзелі. Няхай глядзяць, думаюць, можа таксама за розум возьмуцца. Блізка была яго матка. Міканор перахапіў нейкі маркотны і чакальны позірк яе, але не падаў знаку, што заўважыў, не месца для сямейных спраў, не сын ён тут, а старшыня. Сам можна сказаць, бацька. «Ну так як першы дзень рабілася?» Павярнулся старшыня да Зайчыкавай, што склаўшы рукі на жываце, глядзела, як вольга дзеліць малако. Была, прыкмеціў Меканору, зрушаная, шчаслівая, але шчасце стрымлівала, таіла і нібы не якавела пад людскімі позіркамі. «Да чаго ж? Рабілася добра, усё добра!» Зайчыха ўзрадавалася, даўгаваты яе худы твар засвяціўся, а ніякавасць прапала. Рабілася весела, толькі Алёшава зноў узрадавалася бы, не даецца. Овось не прызнае быццам, я і так і так да яе да кароўкі да гэтай не хоча адну арыну падпусціла. А яна і дома адну мяне прызнавала, прызналася Арына. Не прывыкла старыя прывычкі, уставіў хтосьці з жанок. «Привыкне», – заявил Миконор спокойно и поважно. С той же поважностью загадал Хведору доярком. «Давайте корму на ночь, и можно до дому. Завтра, чтоб рано, як поположено, по режиму». «Не бойся, не опознимся», – пообяцал Хведор. «Ну, так я пойду», – сказал заклопоченный Миконор. «Треба ще поглядеть, что там происходит» на канюшні. Мерна, упэўнена ступаючы, прайшоў пас цікаўных і падаўся вуліцаю. Патым, як ішоў у шэраму пасачку пінжаку у картовых святочных першы раз надзетых штанах, у добра намазаных дзёгцем ботах у кепцы насунутай на лоб, было відаць, што ідзе старшыня, чалавек заклапочаны, чалавек, на якога паклалі нялёгкі абавязак. Мерна дзелавіта выйшаў з двара па гаспадарску стаў, рушыў вуліцую, востра заўважаў позіркі з-за платоў і з-за вокнаў вёскі. На хоневым двары каля хлява таксама купчылася чародка. Як і ў дзень чародка была з мужчын, каля якіх круціліся шнырылі дзеці, а з жонак тырчала адна цётка сарока. Пара ўжо не сакрэта разыходзіцца, нібы распарадзіўся міканор, не прыпыняючыся, дзелавіта падаўся ў хлеў. Не гані, прыйдзе пара, «Самі пойдзем да двара», – пачуўся ўслед голас цёткі сарокі, але Міканур не стаў і не адказаў нічога. У хляве было ўжо цемнавата, у потемак, вылучаючы хоневую зайчыкаву постаці, бадзёра кінуў. «Ну, як тут у вас, канюхі?» «А так што?» – нібы рапартуючы звонка адгукнуўся Хоня. «Можна сказаць, служба ідзе!» «Усё як трэба, братко», – дадаў зайчык. «Не братко!» а старшиня, — поправіў зайчыка Хоня, — адказваць не знаеш як. Маладышче, не навучыўся я, — захіхікаў зайчыку адказ. Далі коням сена, а Міканур прайшоў, праверыў, як яны прывязаныя. Разам з Хонем і зайчыкам выйшаў з хлява. Не вельмі старшына пабагацелі, — пачуў Міканур з чарады злорадная. Стаў і рэзка адказаў, не радуйся, дядька, будзем багацей. Породистых скоро проведем с Юрович. А, ждуть вас там. Ждуть, заупэўнил Миконор. Привезти повинны скоро с конного завода. Занудились там, ждучи вас. А это поглядим, як прыйдуть, отказал Миконор. Миконор с зайчиком и хонем пошли от хлява. Следом послухмяно рушил и натоп. Хоня зачапіў вароты за ўсімі, вярнуўся к зайчыку Меканору, што курылі перад ганкам. Меканор ужо збіраўся падацца дадому, але зайчык сказаў: «Ой, такі дзень, грэх пускаць сухім братку ейбо. Не мікола святы дядька Іван, што піць, канешне, запярэчыў Меканор. Зайчык кінуў вочы да Хоні, што ішоў да іх і загаварыў жваві гарачэй, Ой, не кажи, старшина, свято ще большее, дык и выпить больше треба б. А это правда, подхопил Хоня. Дык давайте у хату, мо знайдем слезу якую. хаце было цёмна. У цемру, туды, дзе ляжала звычайна Хонева матка, далі добры вечар. Хоне запаліў лямпу, і Меканор з зайчыкам убачылі добрыя, уважлівыя вочы старой. Таксама дзяцей, якія стаялі пры стале і сачылі з палацяў і з печы. Хоня адчыніў скрыню, дастаў пляшку самагонкі, паставіў на стол тры чарачкі, адну з адбітай ножкай палажыў. Пад вясёлае крыўлянне і жартачкі зайчыка яны выпілі разам з хоневай маткай. Хоне падаў старой чарку першай. Памог падняць ёй галаву. І толькі тады, калі матка выпіла, калі даў закусіць ёй гурка з хлебам, вярнуўся зноў да сяброў. Сядзелі ў траіх за сталоў, чвякалі гуркамі, сёрбалі рассол, дружныя, гаманілі, як браты. Перагародкі рабіць не інакш трэба, меркаваў дзіўна гаспадарлівы зайчык, чтоб не пакалечылі адзін аднаго коні. Так канюшню трэба як паложана. Меканор чуў, як ад выпітай гарэлкі мацней у ім задзірыстая ахвота спрачацца і выстаўляць сваё. На 30 коней, з кармушкамі, са станкамі, як у вадавічах зробім. Непагана б, засмяяўся Хоня, толькі што малаціць трэба, араць час. Ара не адложым покуль, адказаў Меканор, землю парадкаванне наўперад правядём, чтобы адзіны масіў адрэзалі, дыке б землі не сакрэты, як положана калгасу лепшай, што каля цагельні той зямлі я трэбую. Непагана нагледзеў, засмяяўся Хоня ў адказ. Выбраў, пахвалівы зайчык, калі б адрэзалі это не гадкі булю б ей бо. Адрэжуць. Я трэбую. Пад калгас па закону паложана лепшую адказаў міканор. Лепяцца там ужо на лепшай. Гвалт падымецца на ўсё сяло, разважліва сказаў Хоня. Як муравейнік о забегуць, калі кеем разварушыш, Зайчык пакруціў галавою. У самы муравейнік уткнемкі, браткі, о. Дзятлік Васіль вытаргаваў там палоску ад лесуна, згадаў быццам спачуваючы Хоня. «О, будзе галасу!» – радаваўся зайчык. «Я такія, што і так зубы точаць», – панура сказаў Міканор. «Кеб далі рады, з'елі б нас!» «О, з'елі б! З'елі б! Але кеб зубы такія мелі, э, это праўда, Міканорка!» – весела падтрымаў зайчык. «Багацеі смяюцца з нас!» «Галадранцы сышліся», – працягваў Міканор неіх, «але няхай яны смяюцца!» І раптам меканор стукнуў кулаком па стале. Пабачым, хто потым смяяцца будзе, хто смяяцца, хто плакаць. Калі выпілі яшчэ па чарцы, Хоне пакруціў галавою з дружбацкую шчырую смешкую прызнаўся. А ад мяне адвярнулася прысуха мая. Сягонішняга дня любоў мая дала трэшчыну. І не так ужо весела дадаў. Наперакор ёй зарабіў. Правільна зрабіў, заявіў голасна, не трохі не вагаючыся меканор. Даўно трэба было ламаць ята з ёю кулацкую несакрэтную троў яе ў хадоскі тваёй, точна такое, як у бацькі яе. Пра бацьку не скажу нічога, а на яе то і дарэмна. Ціха ліўпэўнена адказаў яму Хоня. Недарэмна. дарэмна. Нібыта ігнат стопроцентны кулак па нутру, сказаў міканор, і яна недалёка ад яго. Ты правільна это што паламаў. Канчаць іх трэба адразу. Хоня прамаўчаў трохі, не тойчыся прызнаўся. А я не магу. От сягоння, як успомню кошкі, душу ж крабуць, сам сабе не рады. Яе ўспамінаю. «Твердости у тебе мало», — сказал с попроком Миконор. «Ниякой пролетарской стойкости нема». «Мало», — охотно сгодился Хоня и несподяванно со звычайной своей бесклопотностью зарагатал. «Да я е вось правда, мало». Миконор от гэтага рогату нахмурился еще больше, не таил, что ему не подобается неразумный Хоня у смеха. Зайчык раптам заўважыў, кінуў коню на палаці. А матка штось сказаць хоча. Коня ўстаў, схіліўся над палацямі. Усё сваё кажа, прамовіў довольно вярнуўшыся. Харошая кажа хадоська, чтоб жаніўся і засмяяўся. От а ты гаворыш, са смехам нібы с адчаем коня рашыў, а я жанюся. Як я та у меканоровым голасе былі здзіўленні абурэння. А я не знаю сам, перавёў усё на жарт Хоня. Але я жанюся, праўда. Зайчык ускочыў у гаворку і смешачкамі адвёў яе з небяспечнага кірунку. Рэшта вечара ішла зноў у добрым ладзе, у агульным клопаце, гаманілі зноў як браты. Разышліся прыхільныя таварыскія, не нагаварыўшыся здавалася ў досталь. Калі Меканор вярнуўся да хаты, матка і бацька яшчэ не спалі. Бацька, што сядзеў разуты ў споднім на палацях, зірнуў насустрач з радасцю і гонарам. «Дзе это заседзеўся старшыня?» у тым, што ён назваў сына не Меканор, а старшыня, і ў тым, як сказаў гэта, чуўся таксама гонар сынам. Матка адразу дастала з печы чыгун, насыпала ў місу картоплі, паставіла сковородку з салам. Звычайна ў вячэру падавалі гуркі ці капусту, і Меканор гэта адзначыў таксама, як знак павагі да сённяшняй яго працы. Можа быць, што зрабіць гэта, параіў мацы, бацька. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, подых навальніцы. Выканаўца артыстка Ліка Пташук.